sur la maro nagias pli da plastaggio ol pensite. Sur la mondai maroi nagias du milionoi da tunoi da plastaggio. Tio esta signife pli ol oni supposis gis nun. Cai la plastaggio tie restas ancaudum pli longa tempo ol oni pensis gis nun. Rapportas germana nederlanda esplorista te amo la supposita pli granda chargio de la maroi ne estas causita recte de la ciu jara nova en meto de plastagioe, tiu nome sumigas al proximume quincent mil tunoi, cae tiel estas mal pli granda olgis nun supposite. Laula studajo estas decida la dauro de restado en la maroi. Dum FACULOI credis gis nun che post completa haltigo de la de plastaggio e en de du iaro e la tutta plastaggiaro sincos de la mara surfazzo la ACTUALA modello diras ion alian pritio Lautio, nur dec procento e de la mara PLASTAGIARO sinkis la plei granda parto resta scela surfazzo En tutte, la teamo de la Universitato de Utrecht taxas che actuale 3,2 milioni da tunoi, da plastagioi, nagias sur la mondai maroi. La plei granda parto el tio sur la surfazzo. La faculoi el calculis complexan tridimensian modelon, en en enfluis pli ol dudec mil mesuradoi. Tio estas lau proprae indicoe tiom, ciom gis nun ancora uneniam portia tia laborajo. La modelo inclusivas la plei in econoin pri la sincado de plastagioi en la maro. Inter tiui econoi estas la verticala tramixigio en la aquo, la alstrandigio de plastae particloi, au la biologia sincado, do la sincado sequete sur crescado cun algoi au aliai vivagioi. Crome, la modelo combinas datumoin el diversai mesur metodoi. La electita metodo nome influas la datumoin. Per specialai retoi, estas perceptatai la tute malgrandai particloi, dum ce observadoe per libera oculo estas perceptatai principe la grandai particloi. Pli grandai particloi havas cutime ancao pli grandan masson, sed ili aperas mal pli ofte. Pro tio, la probablezzo percepti ilin estas mal pli granda, cio seque povas falsigi grand mesurain taxoin. Tio tamen estis considerata en la actuala studajo cae tiel povis enfluvi en la esploron particloi en grandezzo de 0,1 mm gis 1,6 m. Plua resulto de la studajo estas, en tutte trovigas circa 60% de la plasta masso en la unuae metroi sub la mara surfazzo, proximume unu triono en la profundajoi de la oceanoi, cae iom pli ol unu procento ce la strandoe. La studajo focusigas pri plastajo tipoi ciui nagas en la aquo, do ciui havas pli malgrandan densetson ol la mara aquo. Polimero, cun pli alta densetso ciel exemple povozo au poeto, tamen ne estas enhabatai en tio, quancam ili amplexas tridec quin, gis quartec procentoin de la mara plastajaro. Montrigis, che naudec quin procentoi de la masso devenas de plastai particloi cun grandezzo de pli ol dudec quin millimetroi. Microplastajoi ja estas multe pli oftai, sed mal pli decidae por la entuta masso. La tridimensia modelo crome montras, che precipe etai particloi, mal pli ol unu millimetro, trovigas mal pli ce la mara surfazzo, set tendenze en la profundajoi de la oceanoi. Sistemoi por el preni la granda in plastajoin el la maro tamen ne estus tauga rimedo, char tio causus pli da ecologiai problemoi. Estus pli bone eviti la forgetadon de plastajoi, exemple per reductado de unu foi usai plastajoi, cae mastrumado de forgetajoi. Ien tio, cio havas plei altan prioritaton.